Beinat, etxe bezperaz uh, eh, espikatu duzue, uh, COP57 egiturarekin edo partaidetza berri bat uh, egin duela etxaldek, zer da hori? partai de horrek laguntuko gaitu eh, etxe erosten, apartamentu erosten, hori inkop sekantzet eraiteko zer den, da um, Espainian sortu den edo Katalunian sortu den uh, egitura bat, duela guai berrogei bat urte, dira jendeak biltzen dira, jendeak eta enpresa batzuk biltzen dira, eta beren, uh, beren soz parte bat ezarten dute kutsa batetan, kopzen gantzat hortan, eta laguntzen dituzte sede batzuk, bizka bat uh, ekonomian eraldaz, eraldazarle diren uh, eh, sede batzuk, eta haietan be ikusi dute be etxalde laguntzen altzutela, eta um, mm, pres dira orduan mailego luze baten egiteko gure mm, eraikinen erosteko, hoita bost urtetako mailegua, hori guretako entres uh, handia duena, eta gero bi ikakotx uh, hirurogei hama bostetan, uh, eguneko bi ikakotx irurri eta hamabostetan, interesa, hori hori zinez apaldena egunko egoeran, hori da bitxi, mena bitxi da guk etxaldek egiten dugu duguna bezala, guk nahi dugu eh, etxen presioa erditik, eh, erditik egin, bitxi duritzen zaie batzuei, hanitzei. Eh, Bena gaiza bat eta jabetu onduan, badakigu be nahi egiten dugula horrek ilan, guk deliberatzen badugu be presio erdiz parte baten txaltzia eta merkatuan ez ezartia gauzak, ebe ikusten dugu diru mailan ere, batzuek hori pentsatu dutera, kopzen gantzetekoek bezala, eta ordan emaiten digula hori interes bat eh, bi kakotxi hama bost hortan, eh, be, bora, egiteko, egiteko gizan dela hori. Banku bat da azkenean banko bezalakoa, orden erbeek eraiten dute, banko lana egiten dutela bankoa izan gabe. Eta badira, orden sortu dira Katalunian, bena sortu dute gero, sortu dituztea dar batzuk. Espainiako zazpi autonomietan, za autonomiaz bizi beita antolatu beita Espainia, eta haietan badai bai Euskadi, eta orduan hor donostin kokatu dira batzuk, hor, eta harri dira, bai, benko jende batzuk, harri dira, orduan hor diru biltzen, eta hori diru diru banatzen hola, eh, prestatzen eta hori oso ondo onduan ditugu. Orduan egin ditugu, hola, bilgera, bo, zagutza, zagutza egin dugu eta hori orduan hoaik zerkatzen ditugu hori jendeak, eh, gure mailego horren berme jarteko pres direnak. Orduan bakotxa jartzen alda edo 100 rotako edo 5000 eh, rotako. Eh, hori da muga, Bola, berme, gure mailegiuaren berme, eh, biltzen baditugu uh, mila jende, ebe mila jende mila euroetan, ebe ikenen dugu milioi bat, ehun bat mila euro, tan mila euro. Ehun mila euro ekilan, kasik eh, apartementu bat eh, erosten aldugu, horre argira bokalen erosina iz apartementu batzuk, sortzi. Egun eh, ehun jende jarten bat dira mila eurotako berme, ebe aldugu kasik bat erosten ordaintzen horrek Eta agian, alkoa editiarak atxekitzen, behitira alkoa editiarak han, haik ez dute egun mailego bat egiten ahal gure sistema normalean, arruntian, ebe agian, beloka editiar bat han etxekitzen. Horin hori guzia, giltz guziak jenden esku dira. Egun badira teknikak, badira jakitateak, badira jendeak uh, lurraldean eh, horren plantatzen ari direnak. Eta orduan, egiazki um, eraiten aldugu badugula atera bide bat, uh, etxe bizitzeko sail hortan, uh, atera bide bat badugula eskuetan, uh, guri eskuetan hartzia, laguntzia, eta hori.